Bugün biz sizə Əl-Kəf surəsindəki ayələr, üstəlik İmam Buxari və Muslimin səhiylərindəki rəvayət əsasında Musa aleyhissalam ilə Xıdır aleyhissalamın əhvalatını danışacaq. Bir gün Musa aleyhisselam İsrail oğullarına nəsiyyət edərkən ondan insanların ən elimlisi kimdir deyə soruşdular. Musa aleyhisselam ən elimli adam mənəm dedi. O bu haqda bilginin yalnız Allaha məxsus olduğunu demədiyinə görə Allah onu qınadı və ona belə vəhiy etdi. İki dənizin qovuşduğu yerdə mənim bir qulum var. O səndən daha çox bilir. Musa aleyhissalam dedi, Ey Rəbbim, mən onu necə tapa bilərəm? Allah buyurdu, Zəmbilə bir balıq qoy, yola düş. Balığı harada itirsən, həmin adamı orada tapacaqsan. Onda Musa aleyhissalam öz xidmətçisi Yuş əbni Nun aleyhissalama dedi, Mən iki dənizin qovuşduğu yerə çatana qədər yaxud uzun illər sərf edənə qədər səfərimə davam edəcəyəm. Beləliklə o, öz xidmətçisi ilə bircə yola düşdü və özləri ilə zəmbildə bir balıq götürdülər. Nəhayət, gəlib bir qayanın yanına çatdıqda başlarını yerə qoyub yatdılar və özləri ilə gətirdikləri balığı unutdular. Bu əsnada balıq zəmbildən çıxıb dənizə düşdü və suyun altı ilə yol alıb getdi. Balığın suyun altı ilə yol alıb getməsi Musa aleyhissalama və onun xidmətçisinə qəribə gəlmişdi. Sonra qalxıb gecənin qalan hissəsini və bütün günü yol getdilər. Nəhayət, ertəsi gün səhər Musa aleyhissalam öz xidmətçisinə nahar yeməyimizi gətir, biz bu səfərimizdə lap əldən düşdük, dedi. Musa aleyhissalam Allahın buyurduğu yerdən gəlib keçincəyə qədər yorğunluq hiss etməmişdi. Xidmətçi ona dedi, qayanın yanında gizləndiyimiz vaxt yadına gəlirmi? O zaman mən balığı unutdum. Doğrusu, onu xatırlamağı mənə yalnız şeytan unutturdu. Balıq dirilib qəribə bir şəkildə dənizdə yol alıb getmişdir. Musa aleyhissalam dedi, elə istədiyimiz də bu idi. Sonra onlar öz ləpirlərinin izinə düşüb geri qayıtdılar. Nəhayət, Qayanın yanına gəlib çatdıqda orada Allahın öz tərəfindən mərhəmət bəxş etdiyi və elm öyrətdiyi qullarından birinə rast gəldilər. Adam əbasına bürünüb oturmuşdu. Musa aleyhissalam ona salam verdi. Xədir aleyhissalam təəccüblə dedi, Əcəba, bu yerlərdə salam nə yazır? Musa aleyhissalam dedi, mən Musayam Xədir aleyhissalam soruşdu, İsrail oğullarından olan Musa, Musa aleyhissalam bəli deyə cavab verdi. Sonra dedi, sənə öyrədilmiş doğru yolu göstərən elmdən mənə öyrətmək şərti ilə sənin arxanca gələ bilərəmmi? Xədir aleyhissalam dedi, doğrusu sən mənim yanımda səbr edə bilməzsən. Axı sən səbəbini bilmədiyin bir şeyə necə səbr edə bilərsən? Ey Musa, mən Allahın mənə öyrətdiyi və sənin bilmədiyin bir elmi bilirəm. Sən də Allahın sənə öyrətdiyi və mənim bilmədiyim bir elmi bilirsən. Musa aleyhissalam dedi, İnşallah səbirli olduğumu görəcəksən. Sənin heç bir əmrindən çıxmayacağam. Xədir aleyhissalam dedi, Əgər mənə tabi olacaqsansa, Özüm sənə bir xəbər bildirməyincə məndən heç bir şey haqqında soruşma. Sonra hər ikisi gəmiləri olmadığından dənizin sahili ilə piyada getməyə başladılar. Bu əsnada bir gəmiyə rast gəldilər və onun sahiblərindən onları da gəmiyə götürməyə xahiş etdilər. Gəmidəkilər Xədir aleyhissalamı tanıdıqlarına görə onlardan muzd almadan hər ikisini gəmiyə götürdülər. Bu əsnada balaca bir sərsə gəlib gəminin yan tərəfinə qondu və dənizdən bir-iki damla su içdi. Onda Xədir aleyhissalam dedi, Ey Musa, mənim və sənin elmin bu sərsənin dənizdən götürdüyü bir-iki damla su qədər belə Allahın elmini əks etməz. Sonra Xədir aleyhissalam gəminin lövhələrindən birini sındırdı Musa aleyhissalam dedi, bu adamlar təmənnasız bizi gəmiyə götürdükləri halda sən onları suya qərq etmək üçün onların gəmlərini deşirsən? Doğrusu, günahı böyük olan bir iş gördün. Xadir aleyhissalam dedi, sənə demədimmi ki, mənim yanımda səbr edə bilməzsən? Musa aleyhissalam dedi, unutduğum bir şeydən ötür məni qınama və öz işimdə məni çətinliyə salma. Birinci dəfə Musa aleyhissalam unutduğundan belə etdi. Sonra hər ikisi yola düzəldilər. Nəhayət, gəlib uşaqlarla oynayan bir oğlan uşağı ilə rastlaşdılar. Xadir aleyhissalam onu tutub əli ilə başını üzdü. Onda Musa aleyhissalam dedi, Heç kəsi öldürməyən günahsız bir cana mı qəst etdin? Doğrusu, çox pis bir iş tutdun. Xadir aleyhissalam dedi, sənə demədimmi ki, mənim yanımda səbr edə bilməzsən? Musa aleyhissalam dedi, əgər bundan sonra səndən bir şey barəsində soruşsam, daha mənə yoldaş olma. Sən artıq mənim diləyəcəyim sonuncu üzrxahlığa çatdın. Sonra yenə yola düzəldilər. Nəhayət, bir kənd əhlinin yanına gəlib cəmaatdan yeməyə bir şey istədilər. Lakin, Cəmaat onları yeməyə qonaq etmək istəmədi. Onlar orada dağılmaq istəyən bir divar gördülər və Xadir aleyhissalam öz əli ilə onu düzəltdi. Onda Musa aleyhissalam dedi, əgər istəsəydin, bunun müqabilində zəhmət haqqı alardın. Xadir aleyhissalam dedi, artıq bu mənimlə sənin aranda ayrılıq zamanıdır. Səbir edə bilmədiyin şeylərin yozumunu sənə xəbər verəcəyəm. Gəmiyə gəlincə, o, dənizdə çalışan kasıb adamlara məxsus idi. Mənim onu körlamağımın səbəbi onların önündə hər bir yararlı gəmini zorla ələ keçirən hökumdarın olması idi. Oğlan uşağına gəldikdə, onun ata-anası mömin idi. Biz uşağın böyüyəndə onları azğınlığa və küfrə sürükləməsindən qorxduq. Biz istədik ki, Onların Rəbbi onun əvəzində onlara ondan daha təmiz və daha mərhəmətli olan başqa bir övlad versin. Divara gəldikdə isə o, şəhərdəki iki yetim oğlanın idi. Altında onlara məxsus bir xəzinə var idi. Onların atası əməli salih adam olmuşdur. Rəbbin onların həddi buluğa çatmalarını və Rəbbindən bir mərhəmət olaraq öz xəzinələrini tapıb çıxartmalarını istədi. Mən bunları öz ixtiyarımla etmirdim. Sənin səbr edə bilmədiyin şeylərin yozumu, bax, budur. Peyğəmbər s.a.v. bu əhvalatı danışandan sonra demişdir. Allah Musaya rəhm etsin. Nə olaydı, səbr edəydi, onda onların barəsində bizə daha çox xəbər verilərdi. Qardaşlar, gəlin bu hədisi Qısa şəkildə izah edəyim. Bu hədistə Musa aleyhissalam əməli salih bir peyğəmbərlə rastlaşır. El arasında bu peyğəmbərə Xıdır və ya Xızır deyirlər. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm isə onu Xədir olduğunu xəbər verir. Xədir sözünün hərfi tərcüməsi yaşıl deməkdir. Onun belə adlanmasının səbəbi barədə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demişdir. Xədirə belə bir adın verilməsinin səbəbi bu idi ki, bir dəfə o ot bitməyən ağ torpaqda oturmuş və birdən onun arxa tərəfində hər tərəf yaşıllaşmışdı. Xədir əleyhissalamın peyğəmbər olub olmamadığı barədə ixtilaf edilmişdir. Lakin daha doğru rəy budur ki, Xədir aleyhissalam peyğəmbər olmuşdur. İndi deyəcəyimiz ayələr onun peyğəmbər olmasına dəlildir. Birincisi, ayədə deyilir ki, onlar orada öz tərəfimizdən mərhəmət bəxş etdiyimiz və elm öyrətdiyimiz qullarımızdan birinə rast gəldilər. Elm öyrətdiyimiz, Allah subhanətələ bu elmi özü vəhi vasitəsilə ona öyrətmişdi. İkincisi, Musa aleyhissalam müraciət edir ona. Deyir, sənə öyrədilmiş doğru yolu göstərən elmdən mənə öyrətmək şərti ilə sənin arxanca gələ bilərəmmi? Yenə doğru yolu göstərən elmi vəhi vasitəsilə Allah Subhanahu taala Xədir aleyhissalama öyrətmişdir. Üçüncüsü, ayədə deyilir ki, nəhayət bir oğlan uşağı ilə rastlaşdıqda Xədir onu öldürdü. Dikkat edin, haqsız yerə adam öldürmək olarmı? İnsan öz başına kimisi öldürə bilərmi? Sonra da izah verir. Deyir ki, oğlan uşağına gəldikdə onun ata-anası mömin idilər. Biz uşağın böyüyəndə onları azğınlığa və küfrə sürükləməsindən qorxduq. Qeybdən xəbər vermək ancaq peyğəmbərlərə xasdır. Və nəhayət, dördüncüsü, Ayədə deyir ki, Xədir aleyhissalam, mən bunları öz ixtiyarımla etmirdim. Allah tərəfindən olan buyruq vəhiy idi. Bu dörd ayə əksər alimlərin rəyinə görə dəlildir ki, Xədir aleyhissalam Peyğəmbər olmuşdur. Qardaşlarım, bizim danışdığımız rəvayətdə deyir ki, Uca Allah Musa aleyhissalama Xədir Aleyhisselamın daha elmli olduğunu bildirir. Məyər bu, Xədir Aleyhisselamın Musa Aleyhisselamdan üstün olduğuna dəlalət edir? Əlbəttə ki, yox. Musa Aleyhisselam 5 ən hörmətli peyğəmbərdən biridir. Onlara ulul azm peyğəmbərləri deyirlər. Sadəcə olaraq müəyyən bir elmdə Xədir Aleyhisselam ondan üstün idi. Odur ki, Xədir aleyhissalam ona deyir, Ey Musa, mən Allahın mənə öyrətdiyi və sənin bilmədiyin bir elmi bilirəm. Sən də Allahın sənə öyrətdiyi və mənim bilmədiyim bir elmi bilirsən. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, bəzi adamlar Xadir Aleyhisselamın indi də həyatda olduğunu iddia edirlər. Lakin bütün bunlar əsassızdır. Bu haqda rəvayət olunmuş hədislərin hamısı zəifdir. Əksinə, hər kəs ölümə məhkumdur. Necə ki, Quranda buyurulur, hər kəs ölümü dadacaqdır. Bu ayə Quran-ı kərimdə üç yerdə zikr olunur. Al-İmran surəsi 185-ci ayə, Əl-Ənbiya surəsi 35-ci ayə və Əl-Ənkəbut surəsi 57-ci ayə. Həmsinin Allah subhanət hələ buyurur, səndən əvvəl də heç bir bəşərə ölümsüzlük nəsib etmədik. Məyər sən öləcəksən, onlar həmişəlik qalacaqlar. Bu da dəlildir ki, əvvəlki insanlardan heç kəs bu həyatda deyildir. Həmsinin bu xüsusda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm belə buyurmuşdur. Bugündən başlayaraq 100 ilin tamamında indi həyatda olan kimsələrin heç biri həyatda qalmayacaq. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin bu sözü həqiqətən möcüzədir. Hicrətin 10-cu ilində deyib bu sözü. Və nəhayət Hicrətin 110-cu ilində sonuncu səhabə Əbu Tufeyl Amir ibn Vasilə Əs-Səqafi radiyallahu anh vəfat etmişdir. Bu əhvalatda Xədir aleyhissalam zahirən ağılın qəbul etmədiyi şeyləri edir. Zahirdən Musa aleyhissalam baxır ki, gəmini lövhəsini sındırıb onu xarab edir. Həddi bulağa çatmamış balaca uşağı, günahsız uşağı qaldırır, başını üzür, öldürür. Və bir onlara yemək verməyən bir kəndin əhalisinə köməkdir. Ağılla bütün bunlar müxarifdir. Zahirən bunlar müxarifdir. Lakin zahirdən görünən şey sənin xeyrinə ola bilər. Necə ki Allah Subhanahu taala buyurur: "Asa an takrahu şey'en ve huwa hayrun lakum." Bu da dəlildir ki, şəriət ağıldan öndə durur. Xadir aleyhissalam Allahın ona buyurduqlarını tərəddüdsüz, niyyəsini soruşmadan dərhal yerinə yetirirdi. Musa aleyhissalamın elm öyrəndiyi adama ədəblə etiraz etməsi, tələbənin alimə ədəblə etiraz etməsinin caiz olduğuna dəvalət edir. Sahabələr arasında belə hadisələr çox olub. Az yaşlı sahabələr yaşlılara, bəzən də xəlifəyə belə ədəb ərkanla etirazlarını bildirib və bu etirazı hədislə əsaslandırıblar. Böyüklər də haqqın qarşısında boyun əyiblər. Mücahid rahimehullah deyir ki, bu əhvalatda Musa aleyhissalam üç kərə Xadir aleyhissalama etiraz edir. O bunu birinci kərə bilmədən, ikinci kərə şərti olaraq Üçüncü kərə isə bilərəkdən edir. Bu əhvalatda kənd əhalisindən olan iki yetim uşağın valideynin əməli salih olduğu xəbər verilir. Bu da dəlildir ki, Allah əməli salih adamın övladlarını qoruyur və onlara bərəkət verir. Bu rəvayətdə bir incəlik də var. Onu da deyim, bununla bu mövzumuzu tamamlayacağım. Diqqət edin, Xədir aleyhissalam etdiyi əməlləri nəyə görə etdiyini izah edir və deyir, gəmiyə gəlincə o, dənizdə çalışan kasıb adamlara məxsus idi. Mənim onu körlamağımın səbəbi, diqqət edin, mənim deyir. İkinci, oğlan uşağına gəldikdə onun ata-anası mümin idilər. Biz Uşağın böyüyəndə onları azğınlığa və küfrə sürükləməsindən qorxduq. Biz deyir. Diqqət edin, hər iki əməl məzəmmət olunan əməl olduğundan o əməli özünə istinad edir. Yəni, biz elədik, mən elədim. Ancaq divara gəldikdə o, şəhərdəki iki yetim oğlanın idi. Altında onlara məxsus bir xəzinə vardı. Onların atası əməli salih adam olmuşdu. Rəbbin onların həddi bulğa çatmalarını və Rəbbindən bir mərhəmət olaraq öz xəzinələrini tapıb çıxarmalarını istədi. Diqqət edirsinizmi? Rəbbin deyir. Məzəmmət olunan əməlləri özünə isnad edir Peyğəmbər aleyhissalatü vesselam. Ancaq yaxşı əməli Rəbbinə isnad edir. Bu da Peyğəmbərin Allah ilə, öz Rəbbi ilə olan ədəbidir. Həm də Qur'anın gözəl üslubudur. Və sonda hamımızın adından Allahdan istəyim budur ki, Allah subhanahu teala bizlərə bu əməli salih insanların həyat tərzini oxuyub öyrənməyi, onlar kimi əxlaqlı olan olmağı, insanlarla onlar kimi gözəl davranmağı nəsib eləsin. Subhanəkallahumma və bihamdik, əşhədu ən la iləhə illə ənt, əstəğfiruka və atubu ileyk.